Yeah, yeah, yeah, yeah. matiz Matice, eh, perro. y y baby. A correr mí, ¿cómo es? Para, para, para, qué? ella se vino con la amiga. La dos a mí. Una para abajo y la otra para arriba. Cuando perrean se me ponen atrevida. Esos culitos tan hechos pa' mi medida. Tu amiga se regaló, Esta puesta para el dopado. Le dio para abajo y le gustó. Esto, top, ese culito está mi top. Ella quiere poner el culo para el piso, pero se se regaló. Quiere dos pa' con mi amigo y yo quiero a tu amiga de regalo. Le gusta cuando me pongo malo. Me junté con el cale pa' sacar un palo. Que agua guacha active en el TikTok. Mira qué gordito ese culito, qué lindo gatito. Mueve la cintura, pero qué bonito. Videito pa' que arda si me al éxito. Perrea, nalguea, rebota la pompa. Hace contenido con su compa. Tiene el tan grande que le explota el lompa. Bebotea y hace tropa pa' que reúna turrito y maldito como yo. Tira la señal y te hago pollo. Le calienta que caiga con olor a collo. Si me tira la turra, se arma Y tu amiga se regaló. Esta puesta para el dopado. Le dio para abajo y le gustó. El top, ese culito está mito. Ella quiere poner el culo para el piso, pero se le sube el short. Paramos, seguimos. Seguimos, entonces prr, pa' atrás, le gustan los malditos, yo ando prr, matando a todos los culitos que están en ese estar bailando. ¿Dónde están las gatas que perrean? Que le da para abajo cuando se me pegan. se mueve el culo pa' que todos la vean. Uno la tiene, todos la desean. Eh, mami, tírate uno de esos pasitos que tira cuando rompe la pita, mami, rompe la pita. Dale agachadita, mami, que esto está bonita. Ya la invito a la amiga, está al lado bien atrevida. Una pa' abajo mientras la otra para arriba. se regaló, está puesta para el dopado. Le dio para abajo y le gustó. Top, que ese culito está mi top. jefe no su gen más y baby. El jefe tu reo y te le recate. Ese que el matice, perro. Haciendo un palo por me. Mándale flow.